kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va Alhamdulillah sizlarni ribot maydonida, jihad maydonida salomat, ofiyatda ko'rdik. Allohga hamdlar bo'lsin. Va albatta mana bu qilyapkan amalimizni Allohdan qabul qilishligini so'raylik. Chunki mu'min kishi Alloh taolo bir amalni tavfiqini bergandan keyin endi uni tashvishi shuni qabul qilishligini Allohdan so'rashlik kerak. Ki Alloh shu amalimni qabul qilsin. Shuning uchun ham ibodatlarning ichida eng afzal ibodat namozni o'qib bo'lgandan keyin astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deyiladi. Nimaga shu ibodatni Alloh taolo qabul qilishligini uchun istig'for aytiladi. Shuning uchun ham biz mana ribotda turibmiz. Alloh farz qilgan jihodni qilyapmiz. Buni bir havoyimiz uchun, nafsimiz uchun, dunyo uchun qilmayapmiz. Ayniki namoz o'qiymiz, ayni shu singari jihod ibodatini qilyapmiz. Alloh taolo bu amalimizi qabul qilsin. Xo'p, men sizlar bilan iymonlashmoqchi bo'lgan mavzuyim bizni dinimizni ba'zi bir haqiqatlari, ba'zilarimizga ma'lum, ba'zilarimizga ma'lum bo'lmagan taraflari haqida men gapirmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'onda marhamat qildiki va iz yamkuru ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Allah Teala Resulullah sallallohu alayhi vasallamga hicret kılgen kechalardagi bo'lgan voqeadagi uzun nimetini minnet kıldı. Va iz yamkuru bikallazina kafaru. Ey Muhammed aleyhisselam alayhisalom, olin oşa lahzelerini oşa dakikalarını oşa o'sha ki kafir kimseler sizini ya asir kılıp olishlik uchun yoki sizni qatl qilishlik uchun yoki sizni vatandan quvib chiqarishlik uchun o'zaro makr, hila qilib o'ltirgan lahzalarni bir yodingizga oling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylarida edilar. Abu Jahl va u bilan birga shayton inson suratda kelib maslahat qilib o'tirishgandi. Bu sirlik, maxfiy maslahat edi. O'zaro maslahat qilishgandiki, yo buni asir qilib qamaymiz Muhammadni sallallohu alayhi vasallam yoki qatl qilamiz yoki vatanidan quvib chiqaramiz, badarg'a qilamiz. degan maxfiy sirlik makr hiylani xabarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo xabar qilgan. Va yamkuruna va yamkurulloh. Ular ham makr qilishdi, Alloh ham makr qildi. Va lekin Alloh makr qiluvchilarning ichida eng yaxshi makr qiluvchi. Makri g'olib bo'lgan zot. Ya'ni ularning makri bo'lmadi. avval o'rtaga maslahat tashaldi. Shayton ham o'ltiribdi inson suratida. Nima qilamiz? Shuni yomonligidan, Muhammadni sharridan, yomonligidan qana qutulamiz degan narsa o'rtaga tashaldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aybi nima edi? Ularni jahannamga tushmanglar, jannatga tushinglar. Kufrda yurmanglar, islomga musharraf bo'linglar. Dunyo va oxiratda baxti saodatli bo'linglar. Tosh va kesaklarga sajda qilmanglar. Faqat Allohdan qo'rqinglar, faqat Allohga itoat qilinglar deb turib ularga faqat yaxshilikni ilingandi u kishi. ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Har vaqt kofirlar mu'minlardan bitta narsa uchun o'ch olishadi, intiqom olishadi. Bu ham bo'lsa ularning iymoni sabablik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa aybi yo'q edi. 13 yil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da eng go'zal uslubda, eng go'zal axloq bilan da'vat qildilar. 13 yil 13 yil mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki o'zini o'zi himoya qilishlik, o'ziga ergashgan sahobalarni himoya qilib urushlikka ijozat bermadi. 13 yil mobaynida jihodga ijozat yo'q edi. 13 yil mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul amin. Nasabi eng oliy nasab bo'lgan. Jahilat zamonida ham undan keyin ham hurmatga sazovor bo'lgan kishini mukammal ravishda mo'jizalar bilan oyni ikkiga bo'lib turli-turli mo'jizalar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil da'vat qilgandi. Da'vati o'zidan oldinga o'tgan payg'ambarlarning da'vatini davom edi. Ya yuhannasu qulu la ilaha illalloh tuflihun. Insonlar la ilaha illalloh deylar, najot topasizlar. Dunyoda ham najot topasizlar, oxiratda ham najot topasizlar. Dunyodagi bu xorlik o'zini qo'li bilan tuproqdan but yasab unga sajda qilish. Butlar buyurdi deb qizini tirikligicha ko'mish. Va undan tashqari axloqiy buzuqliklar hammasidan qutulasizlar Najot topasizlar baxt va saodatli hayotga. Erishasizlar degan da'vatga ular ijobat qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil sabr qildilar da'vatni yetkazish yo'lida. U kishiga qo'lidan kelgan yomonlikni qildi ular. O'zini bir devor qo'shnisi amakisi Abu Lahab Rasululloh sallam amakisi bo'ladi. U mana shu ozorlarni boshda turdi. Vaqtdagi bir kishining eng yaqin qarindoshi u ham bo'lib amakisi, u ham bo'lib bir devor qo'shnisi buncha azob bersa, u begonalardan xafa bo'lmasa bo'laveradi. Abu Jahl boshqasi, hammasi Rasululloh sallam sajda qilib turadi. Tuyani ichidagi najosatlari bilan qornini, ichak chavog'ini boshiga qo'yib qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yurgan yo'llarga turli tikanlarni tashab qo'yadi. Hovlilarga Abu Lahabning xotinini najosatlarini tashaydi. Hamma ozor. U kishini sha'nida bo'lmagan nomlar bilan jinni, jodugar, Abu Kapshani o'g'li hamma ozor. va oxirida ham maslahat bo'lyapti. Nima qilamiz endi? Shuni yomonligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil bilaga nima yomonlik qildi? Yomonlik qilmadi. Hatto o'ziga ergashgan Ammor onasi, otasini Abu Jahl azoblayapti. Qariya ona, Sumayya onani to'rt tarafga oyog'idan, qo'lidan bog'lab sahroga yotqizib qo'ygan. Diningdan qaytasan, Muhammadni haqorat qilasan. Kulidan kelgan azobni beryapti. Rasululloh sallam o'tib ketyaptilar oldidan. Ey Ali Yasir, ey Yasirni xonajoni sabr qilinglar, jannat sizlarniki deydi. Boshqa narsa qo'ldan kelmaydi. Chunki u kishi ma'mur. Alloh ijozat bermagan jang qilishlikka. Agarchi Hamza keladi, Umar keladi yo Rasululloh, ijozat bering urushaylik. Lekin u kishi payg'ambar Allohning buyrug'ini bajaradi. 13 yil shunaqangi go'zal sabr bilan da'vatni yetkazdilar. Hijrat qilib chiqib ketadigan kunlar nima bo'ldi? O'zaro maslahat qilib o'tiribdi-ki, buni yomonligidan qanaqa qutulamiz? Bitta saytni qamab qo'yamiz. Asir qilib olamiz, qamaymiz. Aytdi, "Yo, buni tarafdorlari ko'p olib chiqib ketadi. Ozod qilib olib chiqib ketadi. Bo'lmasa vatandan quvlab chiqaramiz. Makkadan haydab chiqaramiz." Aytdi, "Agar bu Makkadan haydab chiqarilsa, dunyoni har yeriga borsa, Dünyanın har yerde bu tarafdor topar. chunki tili bunu. buni. O'ziga odam alaydı. Şunda Shunda Abu Jahl malon aytdiki, menda bir fikir vardı. Bunu Buni yomonligidan qutulishni birdan bir yo'li vardı. Har qavmdan bir bir kuchli kuchli yigitlarni olamiz, qo'liga nayza beramiz. Shu hammasi birdaniga zarba uradi. Har bir qavmdan bitta-bitta nayza bilan uramiz. Buni qoni endi hamma qavmga tarqab ketadi. Va endi buni tarafdorlar hamma qavmdan o'ch olmaydi Shu bilan qutulamiz. Shayton shu majlisda o'tirgandi. Shuni xayoliga kelmagan fikr ekan shaytonning. Abu Jahlni bu bergan fikriga hayron qoladiki, mana shu fikr to'g'ri dedi. Men qo'shilaman bunga. Ha shunga ittifoq qilindi. Qatl qilib o'ldiramiz Muhammadni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga yaxshilik ravo ko'ryapti. Ularni jannati bo'lishlik uchun harakat qilyapti. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatl qilishga ittifoq qilishdi. Nima qilishdi? Har qavmdan bitta-bitta olib o'sha kechasi yuborishdi. Ishigini oldida turishgan, qator turib Tamaz nayzasi bilan chiqishi bilan zarba uramiz. Jibril alayhisolam vahiy olib keldi. Bugun kecha shunaqa sizga qarshi suiqas uyushtirilyapti. Endi hijratga chiqib ketasiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlarga Hazrat Alini yotqizib, uydan chiqdilar. Uydan chiqyaptilar, hammasi qarab turibdi nayza bilan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ja'alna min bayni aydihim sadda va min xalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun oyatini o'qib chiqdilar. Biz ularni oldidan ham, orqa tarafidan ham devor qilib urib qo'ydik. Sad to'sib qo'ydik. aghshaynahum ularni atrofini ham parda bilan o'rab qo'ydik. va ular sizni ko'rmaydi. Shu oyatni o'qib chiqib ketdilar. Hatto qo'llarida yerdan bir qisqim bir siqim tuproq olib, har bitaligi mushrikni boshiga qo'yib chiqib ketdilar. Orasidan chiqib ketdilar. Bu Alloh taoloning g'olibligi, Allohning tadbirini, vallohu khayrul makirin, Alloh makr qiluvchilar ichida eng yaxshisi makr g'olib bo'lgan degan oyat mana bu yerda o'zini isbotini topdi. Hammasi qatib turibdi shunday. boshiga bir siqim bir siqim tuproq qo'yib chiqib ketiladi. Hop. Mana bu bir kechadagi bo'layotgan voqea. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilar kechqurun, to'g'ri Abu Bakr uyiga bordilar. Abu Bakr uyiga bordilar. Abu Bakr Siddiq uyiga borib, Abu Bakr bir gap bor. Rasululloh sollallohu hech vaqt bu bu vaqtda kelmasdilar. Keyin aytdilar, uyda begona kishi bo'lsa chiqarib yuboring. Ya uyda Oysha bor, Asmo bor. O'zimni qizlarim o'tiribdi. Kirdilar, aytdilar, hijratga buyurildim. Men siz bilan ham suhbat bo'la olamanmi? Ha, siz meni ham safarim, ham suhbatim. Ikkovlar keyin tuya tarlab qo'ygandilar Abu Bakr Siddiq harakat qilishdi. Endi Madina bu taraf bo'lsa, Rasululloh sallam bu tarafga harakat qildilar. Baraks teskari tarafga harakat qildilar. Ya'ni hijrat kechalarida O'zi Madina bu tarafga ketish kerak. Bu kishi bu tarafga ketdi. Hop. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uydan chiqib ketganlarini bilgan Abu Sufyon e'lon qildi. Kimdaki Muhammadni o'ligini yo tirigini olib kelsa 100 ta oq tuya mukofot berdi. Ya'ni 100 ta Mercedes Benz. O'sha zamondagi endi eng yaxshi nima? Shu endi markab. 100 ta oq tuya. Allohning habibi, payg'ambarlarning sayyidi, ota-onamiz u kishiga fido bo'lsin. Jannatga birinchi kiradigan zot, butun insoniyatni birinchi bo'lib shafaat qiladigan zot, dunyoga rahmat qilib olamga yuborilgan zotga 100 ta tuya va'da qilindi. Kim o'ldirsa yo tirigini olib kelsa. Xo'p. Uyda o'ldirish olmadi, endi orqasidan quvlab chiqishdi. Hatto Rasululloh sallam turgan g'orgacha yetib kelishdi. Abu Bakr Siddiq aytadilarki, oyog'ini ko'rib turibman mushriklarning. Shunda oyoq ko'rinib turibdi. Shunda qarasa bittasi ko'radi bizni. Yig'ladim shu yerda. Ha nima yig'layapsiz? Ya Rasululloh. Shu mushrikdan bittasi shunda qarasa oyog'ini tagga, oyog'ini tagga shunda qarasa bizni ko'radi. Shunda aytdilarki, ya Abu Bakr, g'orda ikki kishi bo'lsa, ularni uchinchisi kim bilasizmi? La tahzan innalloha ma'ana. Ya bakın gamgin bulmayın. Allah biz bilen bilir. Yani mana bu bir neçe kunda bo'layotgan voqea. Bu biz ergashgan zot. Muhammedur sallallahu aleyhi ve vasallam hayotlaridan bir lavha. Bir lavha. Ve dinimizin tabiati şu. U kishiga ergashgan u kishi bilan jannatda birga bo'laman deganlarni hammasiga 3 ta hukm. Yo asir, yo shahid, yo muhojir bo'lib vatandan quvish, boshqa narsa yo'q. Agar haqiqiy o'sha kishiga o'xshab yashayman desangiz, o'sha kishi bilan jannatda birga bo'laman desangiz, mana shu 3 ta hukm. Bu 1400 yil oldin o'qilingan hukm bu. Buni Abu Jahllar o'qigan buni. bugun mana shu ummatni mana shu toifasiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshab yashayman, jannatda u bilan birga bo'laman deganlarga mana shu 3 ta narsa ravo ko'riladi. 3 ta. Mana bu bizning dinimizning tabiati shu. Ba'zi birodarlar sal charchab qoladi. Qachongacha jang qilaveramiz deydi. Qachongacha jang qilaveramiz? Yo ba'zi toifalar aytadi, shart ekanmi jang bilan islomni tarqatishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 13 yil mobaynida eng go'zal axloq bilan, axloqlari Qur'on edi. Hayolari chimildiqda o'tirgan qiz bolani hayosidan kuchli edi. Shunchalik zot mo'jizalar kelyapti, vahiy kelyapti. Shu zot 13 yil da'vat qildilar. Da'vatlariga 80 kishi erkak, ayol va yosh bola ijobat qildi. 13 yildan keyin keyingi jihodda Alloh taolo farz qildi. Agar biz da'vat qilsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamchalik da'vat qila olmaymiz. Ba'zida makkor kofirlar, munofiqlar aytadiki, bizi dinimiz kechiruvchi din. Bu qaydan topdinglar bu jang, jidol, o'ldirish, qatl Menimcha ular siratni faqat kechiruvchilik tarafini o'qigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ga fatih bo'lib kirib kelgan vaqtlarda hamma mushriklarni ozod qilib Ular faqat shu yerni kesib oladi. Uhud Badr kuni kim edi jang maydonida amir bo'lib turgan qo'mondan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uhud kuni kim edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xandaq kuni kim edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edi. Xandaq g'azvasidan keyin hijratning 5-yili Banu Qurayzadan bo'lgan 700 ta erkak kishini suydirgan kim edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. xiyonat qadr qilgan Banu Qurayzani Sad ibn Abi Sad ibn Muoz hukm qildilar ki erkaklari jangga qodir bo'lganda hammasi suyiladi dedilar. Qani qurol ko'tarishga qodir bo'lganlar suyiladi. Shunda bitta rivoyatda 700 ta, bitta rivoyatda 900 ta kalla ketdi. Shuni ustida Rasululloh sallam turdilar. Ya'ni agar mu'minlar zakovatli bo'lmasa, zirak bo'lmasa kofirlar aldab qo'yadi. Diningizda bu qurol ko'tarish yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurollarni hech vaqt qo'ymaganlar. U kishini payg'ambarlarni Jibril alayhisalom qiladi. Doim qurollar yonlarida yuradi. Qilichlar doim birga. Ya'ni dinimizni tushunmagan insonlar yo tushunishni xohlamagan insonlar o'ylaydiki, jihodsiz kofirlarga jang qarshi jang qilmasdan turib islomni o'rnatsa bo'ladi dedi. Abdulazom shahid aytadiki, bu xayolda yurganlar boshqa vodiyda yuribdi, islom boshqa vodiyda yuribdi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Jaziratul Arabda Rasululloh sallamni zamonida musulmon bo'lganlar faqat Makka, Madinada qoldi xolos. Qolgan hammasi murtad bo'lib ketdi. Hatto Yamanga yetib borgandi din. Yamandagilar murtad bo'ldi. Hatto Yamanda payg'ambarlikni da'vo qilib chiqdi. Murtad bo'lib ketdi. Sahobalar nima qildi? Endi hammani boshqatdan da'vat qilamiz dedimi? Abu Bakr Siddiqqa hatto kelib nasihat qilishdi, "Ya Abu Bakr, hamma endi dunyo dushman bo'lib ketdi. Bag'i Rum dushman, bag'i Fors dushman, bag'i endi hamma murtad bo'lib ketdi. Uyingizga kiring, uyingizni ichidan qulib solib kutib o'tiring" deydi. Shunday nasihatlar berildi. Abu Bakr Siddiq aytdilarki, Allohga qasam, o'zim yolg'iz bo'lsam, hammasiga qarshi urushaman. Da'vat qilishmadi murtadlarni. Hatto Yamoma jangida bir kunda 700 ta qori shahid berishgan ekan. 700 ta qori bir kunda berishgan ekan. Yamoma jangi shu Musaylamat ibn Kazzob jangida bir kunda 700 ta qori shahid bo'lgan ekan. Xolid ibn Valid qo'mondan u kishi chaqirardi. Ey muhacirler dese muhacirler çıkardı. Ya kurralar, korlar dese mingden köp korla çıktı. Ve korla, beni yollayan korayını bu himaye kılın. Şunda 700 kişi şehit böyle geldi. Şunda Ömer ibn Hattab, Abu Bakır ayetleri geldi. Bu korla hemen şehidip yaptı. Kur'an'ı yazıp kaldırmasak bu Kur'an'ı şehidip yazıp başlandı. Şundaki ki ansarlar çakırıp kaldı. Ya lal ansar! Ansarlar çıkıyor cengel? Abdulloh ibn Umar aytadilarki, bir oqsoqol ansor yotgandi, ichak chavog'i chib ketgan. Jarohatlanib yotgan. Shunda, "Ey o'g'lim Abdulloh, qilichimni olib ber" dedi. "Nima qilasiz, amak, siz yarador bo'lib yotibsiz. Eshitmayapsanmi, yo Allah ansor deyapti. "Ey ansorlar, chiqinglar" deyapti maydonga. Men ansorman men. Men bu nidoni eshitib turib <laughs> beparo tura olmayman. Qilichimni berdim. Allohga qasam, Bundan emga chaklab bo'lsa ham icabat kılaman. Abdullah ibn Umar aytadilar, qilichni olib berdim deylar, sudralib sudralib bir ikki qadam qorni bilan bordi, yumaladi. Rasululloh sallam vafot qildi endi. Bag'i endi hemen yo'q murtad bo'lib Bir ilm o'qib turaylikmikin yo bir da'vat qilib turaylikmikin deyishmadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu o'zlar o'zlarini oxirgi qilgan amallardan bittasi shu ediki, Usomat ibn Zaydni Rumga otasi Zayd ibn Horisa shahid bo'lgan joyga lashkar qilib yubormoqchi edilar. Vafot qilib qoldilar. Usomat ibn Zayd shunda 17 yosh bola edi. Amirul Umaro laqabini oldi. Hib ibn Hib Rasululloh sallallohu suyumlik bo'lgan sahobalarning suyumlik o'g'li. 17 yosh bola edi. kelishdi ya Abu Bakr. Hop Rasululloh sallam buni tayinlab qo'ygandilar. Bu yosh bola 17 yosh, shuni o'rniga bir sal yosh kattaroq bir kishini qo'ysangiz Abu Bakr Siddiq aytdilar, Allohga qasam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tukkan tugunni men yechmayman. Bordilar Usomaga aytdilar, Usoma ijozat bersangiz, Umar yonimda qolsa, maslahatchi bo'lib yordam berib beribsan. Abu Bakr xalifa Osama aytdi, ixtiyoringiz kimni olsang olavering. Hamma sahobalar keldi. ha Abu Bakr, Madina xatar ostida. Siz Shomga askar yuboryapsiz u. 1 oylik masofa. Ha yuboraman. Usomon otini jilovidan ushlab o'zlari piyoda piyoda piyoda Madinadan tashqariga chiqdilar. Usoma aytadi: "Yo, Rasulullohning xalifasi yo siz minivaning otga yo men tushib olaymi? Yo, Rasululloh sallam tayinlagan qo'mondonni men o'zim kuzatib qo'yaman. Jangni davom ettirishdi. To'xtashmadi. Va Alloh taolo bularga shunaqangi bir qisqa fursatda Umar ibn Xattobning xalifaligi vaqtlarida sahobalar Mariga Turkmanistonga yetib keldi. Oxiri Fors imperatori shey qochib bekinib kelganda Marigacha, bag'i Hirotgacha, bag'i Balxgacha yetib kelishdi. Qisqa muddatda Rasululloh sallam vafotlaridan keyin oradan 8 yil o'tdi. Sahobalar yetib keldi. Fors mukammal sinib ketdi. Shomdan mukammal Rumni haydab chiqarishdi. Qisqa muddatda. Said Qutb rahimahulloh aytadi, nimaga bu bunchalik tez natija berdi, samara berdi. Savol o'rtab qo'y. Nimaga bunchalik sahoba tez o'zgarmadi? Chunki dedi, sahobalar dedi kishi bu asosiy sabab emaski faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan orasida bor edi. Asosiy sabab dedi, bular o'ziga namunani Qur'ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan olardi. Ularning namunasi Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni kitob va sunnat edi. boshqa manbadan ular ishtimo olmasdi o'ziga. Hatto Umar bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga dedi, Tavratdan bir varaq ko'tarib keldi. Ya Rasululloh, bundan ham yaxshi gaplar bor ekan, o'qib tursak, Rasululloh sallam g'azablandi, ijozat bermadi. Va sahobalar islomga musharraf bo'lishi bilan o'zidan orqada qolgan kufr, shirk, jahiliyat gapi, so'zi, amali, libosi, madaniyati hammasidan mukammal islomga kirardi ular. Nafratlanardi o'tgan. Hatto gapirsa ham gapini jahilat zamoni gapini gapirmasdi. Ya'ni mukammal nopokdan pokka kirardi ular. Shuning uchun bularga tez natija bergan. Lekin dedi bugun dedi ummat dedi boshqa yo'llarni tanladi. O'zini namuna manbai qilib usvatun hasana boshqa narsadan olishni boshladi. Kufrdan ham qo'shdi ozgina. islomi ham bo'ldi. Shuning uchun natija oldi. Said Qutb rahimahulloh aytadiki, bugun insoniyat uchun yana endi peshvo kerak, yo'l ertalovchi kerak dedi. Bular kim bo'ladi dedi? Sahobalarga o'xshagan kishilar bo'lish kerak. Bular sahobalarga o'xshagan kishilar bo'lish kerak. Yani aytmoqchi bo'lgan gapim, birodarlar, ketayotgan yo'limiz haq yo'l. bu yo'lga charchab qolmaslik kerak. Bu yo'l tabiatini yaxshi bilishimiz kerak. Va biz hammamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini qoni bilan, o'zini mehnati bilan qurgan madrasaning talib ilmlarimiz. Ana shu buyuk buyuk sahobalar shu madrasada tarbiyalandi. Biz ham shu madrasaga daxil olganmiz, kirganmiz. Oysta oysta oysta oysta tarbiyalanib, biz ham ana shu kitoblardagi sahobalarga o'xshashimiz kerak. O'xshashimiz kerak. va Alloh taolo albatta o'zini va'dasiga vafo qilgan zot albatta g'alaba beradi. Alhamdulillah bugun kufr radioda tinmay gapiryapti. Agarchi yolg'onlarni qo'shib gapiryapti. Tojikistonga yetib borgan guruh Qunduz shimolida qilayotgan jihodlarimizni o'zi aytyapti. Dushmanlarimiz o'zini tili bilan aytyaptiki, bular O'rta Osiyoga islomiy xilofat qurmoqchi. Sadaqal kazib, rost aytyapti. Inshaalloh o'sha niyatimiz bor. Nafaqat O'rta Osiyo, butun yer yuziga biz niyat qilganmiz. Niyat qilganmiz. Bir kunlaydi biz faqat o'zimizni o'zimiz g'amimizda qolgandik. O'zimizni himoyamiz g'amida qolgandik. Allohga hamdlar bo'lsin. Kofirlar aytayaptiki, bular Pokistonga sig'may qolib keyin guruh jo'natyapti. Unaqa emas. Biz alhamdulillah bu yerda qilayotgan ishimizdan xotirjam bo'lib endi guruh jo'natyapmiz. Mana o'zi Qunduz, Bag'lon Qunduz Tahor 3 ta viloyatda mujohidlar jihad qilyapti. Rinjer bini yuribdi g'animatlar. Alhamdulillah. Ya'ni bizni mazlum holatda sekin-sekin Alloh taolaning izzatimizni qaytarib beradi. Lekin ayniki sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlardan keyin birinchi o'zlariga islomiy xalifani tayinlab olishdi. Biz ana shu islomiy xilofat qurishimiz kerak. Alhamdulillah bunga sharoit tayyor bo'lyapti. Mana bu Pokiston, bu yog'i mana Afg'oniston, inshaalloh Mavarovun Nahr. Sekin-sekin inshaalloh bu xilofat quramiz. Biz bunga azm qilganmiz. Va bu Alloh taologa berilgan ahdga agar vafo qilinsa, Alloh taolo albatta va'dasiga vafo qilgan zot. Shuning uchun ham mana bu yo'lda qachongacha jang qilaveramiz degan savolning javobi shuki, qachonki yer yuzidan Amerikaga o'xshagan, Xitoyga o'xshagan, Rusga o'xshagan, Isroilga o'xshagan tog'utlar qolmagungacha jihad qilib olamiz, jang qilib olamiz. Ya'ni chegarasi o'shancha. Demak, bag'i Washington, bag'i Pekin, bag'i Moskva, bag'i London, bag'i Parij, bag'i Berlin, bag'i ketu Baytul Maqdis. Toyinki yer yuzida bu kufr tog'ut bor ekan, butparastlik bor ekan, bu jihad qilishimiz kerak. o'zimiz ham, avlodlarimiz ham, nabiralarimiz ham, hamma zurriyatimizga Alloh taolo shu amal nasib qilsin. Ya'ni demak, mirovoy chempionatga chiqqanmiz, finalga chiqqanmiz. Final. Kim yiqitsa o'sha chempion bo'ladi. Polifinal ham emas, finalga chiqib bo'lindi u. Kofirlar buni o'zi tan olyapti bu. Aytadiki, agar biz Afg'onistonda mag'lub bo'lsak, jang Angliya ko'chalarida bo'ladi. Sadaqol kadi, to'g'ri aytayapti. Washingtonda bo'ladi, kofirlashadi deyapti. U meni gapim emas. Kofirlar aytayapti buni. Agar Afg'onistonda biz mag'lub bo'lib chiqsak dedi. Bu terroristlar dedi. Bizning bugungi yangi hali bosmachi degan opoddalarimizni nomi bordi. Biz terrorist ekamiz bugun. Terroristlar dedi Washington ko'chalarida, Angliya ko'chalarida, Berlin ko'chalarida urush yuradi dedi. Moskva ko'chalarida urush yuradi dedi. To'g'ri aytayapti. Yolg'on gapirmayapti ular. Chunki sahobalar shunaqa bo'lganda. Aytdim. <laughs> Balxga yetib kelishgan ekan. Ozarbayjonga yetib borishgan Umar ibn Xattob vaqtida. Baytul Maqdis olishgan qisqa muddatda. Demak, azimatli bo'ladi, charchab qolmaydi. Qachongacha jang bo'laveradi? Sahobalar charchamagan. Doim aytib bergan Abu Ayyub al-Ansori 93 yosh ekanlar o'shanda. Madinadan lashkar chiqib ketyapti. Konstantina tarafga, Istanbul, Turkiyaning nimasiga. Bu kishi ham chiqdi hassasi bilan. Ha siz qay ketyapsiz? Ha, In Infiru khifafan va thiqala. Alloh taolo aytayapti, qari bo'lsan ham, yosh bo'lsan ham, boy bo'lsan ham, kambag'al bo'lsan ham, uylangan bo'lsan ham, uylanmagan bo'lsan ham. qo'rqsang ham, qo'rqmasang ham 10 ta tafsiri bor ekan Infiru qoladi. 10 ta tafsir. Kasbini bo'lsa ham, bo'lmasa ham, zavodini, fabrikani bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Chiqinglar. Alloh taolo aytayapti, men chiqaman. Bu oyatni eshitib, uyimda xotinlar bilan o'tiramayman men. Alloh taolo buyuryapti, chiqdi. Men chiqaman. Qabrlar bu Istanbulda, Madina bilan Istanbul qancha orasida masofa bor? Men ziyorat qildim u kishi aytib berdim. Qabrlarning oldida turib, "Ya boyib, Madinada qancha musulmonlar orzu qiladi shu Madinada vafot qilsam shu Jannatul Baqiya dedi, Harammi shunday yondagi qabriston, shu yerga dafn bo'lsam." U kishi Istanbulda yotibdi. Men aytdim, "Ya boyib, siz nima qilasiz bu yerda?" Yozib qo'yib tashlagan, "Infiru qifa mamatga qol." Ijobatni qarang. Hamma nasihat qildi, siz jihad qildingiz, Rasululloh sallam duolarni olgansiz. Bo'ldi o'tiring yo yo'q. Shuning uchun 140 ming sahobadan Jaziratul Arabda 23 ming sahobani qabri bor ekan xolos. 117 ming sahobani qabri dunyoga titilib ketgan. Ular Makka Madina yaxshi ko'rgan bo'lsa kerak. Agar Makkada haramda birodarlar, bir zakat namoz o'qib qo'ysangiz 100 ming rakatga savob bor. Bir rakat namoz, bu yerda 100 mingta o'qing, bu yerda bir rakat o'qing. Bu yerda 100 ming rakat, u yerda bir rakat. Shuncha ajr bor. Madinada 1000 rakat. Duolar ijobat etadi. Hatto Masihid Dajjal kira olmaydi Madinaga. Shunaqangi joy. Shay tarab chiqishgan. Biz orqamizda qoldirgan narsalar Madina emas. Bilmayman ichimizda kim Madinali bo'lsa. Aytmoqchi bo'lgan gapim, biz sahobalarga haqiqiy ravishda so'zimiz va amallarimiz bilan ergashaylik. Likulli fannin rijal Har bir fanni o'zini rijollari bo'ladi. Biz fiqhdan kitob yoza olmaymiz, hadisdan kitob yoza olmaymiz. Shu alhamdulillah Allohga hamd va shu izzat jihad amalini Alloh taolo bizga o'rgatgan. Shuni qoldiramiz. Agar ertaga vafot qilsa ham bu jamoat shu jihodi jamoat edi, shu jamoat jihad qilgandi, g'ayrat qilgandi, beg'ayrat emas edi. Dushmanlarimiz aytibdi. O'zi taniyapti biz alhamdulillah. Ki bular ulgungacha urushadi. Alloh taolo shunaqa qilsin. Bular taslim bo'lmaydi. Shunaqa qilsin Alloh taolo bizni. Chunki o'sha bir kunlik izzatli hayotda 100 yil xor bo'lib yashagandan bir kun izzat bilan yashagan afzal. Bu faxrlanishlik uchun emas, g'ururlanishlik uchun emas. Bizning qo'limizdan kelgani shu. Allohga hamdar bo'lsin. Pokistonni hech kim tanimay turgan Alloh taolo biz sizga tanitdi. Bu kufr. Hatta katta-katta jamoatda amirlari aytdi, biz 7 yil orqada kech qoldik. Allohga hamd bo'lsin, 7 yil oldin bizga Alloh taolani tanitdi. Hech kim fatvo bermaganda, hech kim yordam bermaganda boshladik. Buni davom ettiramiz. Abu Musab Suri, ana shu hammamiz ko'pchiligimiz tanigan birodar bilan qamoqda bittasi ikki oy birga bo'lgan ekan. Shu aytgan ekan. Ki avval Pokiston fath bo'ladi. Qamoqda turib aytgan ekan. Avval Pokiston fath bo'ladi, keyin Afg'oniston fath Shuning uchun mana bu amalimizda charchab qolmaylik, as bo'laylik. Alloh taoladan mana amalimizni qabul qilsin. Subhanak اللهم بحمدك لا اله الا انت جزاكم Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. bir kun kelar bahor ovchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik vesin şu evlat görer.